บุ๊กทูห้าสิบสองเบงกิสเดชมโดในห้างสรรพสินค้า universalinėje parduotuvėje เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม einame į universalinę parduotuvę ผมต้องไปซื้อของ Man reikia apsipirkti. ผมอยากซื้อของหลายอย่าง Aš daug pirksiu. แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ Kur yra biuro prekės? ผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน Man reikia vaugų ir laiškų popieriaus. ผมต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก Man reikia šratinukų ir gelinių rašiklių. แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน Kur yra baldai? ผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก Man reikia spintos ir komodos. ผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ Man reikia rašomojo stalo ir lentynos. แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ Kur yra žaislai? ผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี Man reikia lėlės ir meškiukų. ผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก Man reikia futbolo, kamuolio ir šachmatų. แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับคุณรีระอิรเผมต้องการค้อนและคีมมันเรียกปลักตุกุอิรเรปลูผมต้องการสว่านและไขควงมันเรียกกราชตุอิรอัจุกตุวู แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนคุรีรปปัวชลผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ มันเรกกรันดินีลิสรปีรังคิสผมอยากได้แหวนและต่างหู มันเรกจีดูอิรออสการู